Čapoi por vendi. El la angla traducis Mirek Malovec. Antau longa tempo, en malgranda urbo vivis viro. Li vendadis čapoin. Li havis multain čapoin por vendi. La čapoi estis brunai kai blankai, grisai kai rugiai. Lia propra čapo estis nigra. Do li havis multain čapoin por vendi, li portis ilin sur la capo. Unue li havis sur la capo sian nigran chapon, postela blancain chapoin, postela grizain chapoin, cae fine la larudgain chapoin. Li iris tien cae ren sur la strato cae vocis, «Capoi! Capoi por vendi! Dec cronoin por unu chapo!» Iun tagon li iris supren sur la strato cae vocis. Ciapoi, ciapoi por vendi, dec cronoin por unu ciapo. Sed tiun tagon neniu volis liain ciapoin. Neniu volis ec la rugian ciapon. La viro estis tre malsata, sed li ne havis monon por tag mangio. Mi promenos, li diris. Cai li iris el la urbo li iris longan tempon, fine li venis al granda arbo. Citie estas bela loco por riposi, li diris. Cai li exidis sub la arbo. Ciui liai ciapoi estis sur lia capo. Lia propria nigra ciapo, poste liai brunai ciapoi, poste la blancai ciapoi, poste la grisai ciapoi, cai fine la rugiai ciapoi. Ciiui estis tie, tiala li egdormis. Li dormis longan tempon. Chiam li vechidgis, li tushis per la mano sian capon. Sed, cion li tushis, estis sole lia propra nigra chapo. Li rigardis dextren, ne nioi chapoi. Li rigardis mal dextren, ne nioi chapoi. Li rigardis malantau la arbon. Nenniui chapui. Poste li rigardis supren sur la arbon. Cion vi pensas che li vidis? Li vidis multain simioin sur la arbo. La simioi tie sidis. Sur ciu simio estis bruna, au blanca, au griza, au rudja chapo. La viro rigardis la simioin la simioi rigardis la viron. Li ne sciis cion fari. Poste li diris, Simioi, vi devas redoni al mi miain ciapoin, cai li minacis ilin per la fingro. Sed la simioi minacis per la fingro lin, cai diris, Tss, tss, tss. La viro ec coleris, cai minacis ilin per ambau manoi, cai diris, Simiacioi, vi devas redoni mia inciapoin. Sed la simioi minacis lin per siai manoi, cae diris, c, c, c. Fine li tre, tre coleris. Li prenis sian propran ciapon, cae jetis gin sur la teron. Tiam ancau la simioi prenis ciu sian ciapon, cae jetis gin sur la teron. La viro tre gioist, ciam li vidis ciuin siain ciapoin sur la tero. Li prenis siain ciapoin, cae metis ilin de nove sur la capon, unue sian propran nigran ciapon, poste la brunain ciapoin, poste la blancain ciapoin, poste la grisain ciapoin, cae fine la rugiain ciapoin. Poste li iris reen en la urbon, cae vocis. Ciapoi! ciapoi por vendi, dec cronoin por unu ciapo.